Pablo Bajuwabo ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gutega biri radio isanganiro kaze murano makuru yo kuri wa gatatu ugira 2550 yakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuyaga nkuba urashobora kuzokena cyane nyuma ya ntwara ne hamwe imvura itorwa umuyobozi mukuru wa Rigide Zojero bamuhinzi ko banyanka akamenyesha ko imvo ari uko amazi y'ingomero zikomeye yagabanutse cyane n'ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda y'ubwirirwa shingiro ishyira imbere gusubiza hamwe kw'abarundi n'intwaro rusange muri yo kwisungwa igihe hoba guhinyanyura iryo bwirizwa Faustin Kumana rongoye pariseme ariko akabona ko nk'iyidakurikiwe nk'ubudakurikiranwa kw'abategetsi yoyo ngo yohinduka ukudahuza kw'iduzwa ry'amahera abadandaza bariha ku kwezi ibibanza bakoreramo kwatumye ibikorwa byo mu isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi bihungabana kuri uyu wa gatatu turabwira kandi n'ayavugwa mu bindi bihugu ha muri Gambia umukuru w'igihugu Adama Barrow yasavye ko umugwi wa CDAO wogarukana amahoro muri ico gihugu wokongerezwa ikiringo mukanya ni nkuri mwimwe kwayo iri ku imana niwe kwa amfasha mu buhinga bw'ivyuma twese hamwe tuti kaze isanganiro inama ndasubiriye kubara umusaruro mu by'umutekano igipolisi kiri kumwe n'abajeje intwaro n'ubutungane bo muri komine ya mutaho mu ntara ya gitega akurikiranwa ku idosiye y'abantu baherutse kugira igitero ku ikambi ya gisirikare yo mu ntara ya muyinga izo nkuru nyene zikavuga ko yaciye ajanwa kuri uyu wa gatatu aho imuyinga na komiseri w'igipolisi mu ntara ya ngozi kumvo mvo z'amatohoza uwo mugabo yikwerekwa ko icyaha ubu akaba ari mu minwe y'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza abantu cumi na babiri bavuka mu ntara za cibitoke na bubanza bari mu minwe y'igipolisi cy'uburundi cy'uburambi mu ntara ya rumonge ni kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho bafatiwe muri zone marambya bagirizwa konona ibidukikije bavuga ko bariko baracukura inzahabu ivyo navyo mu bakingira ibidukikije mu rumonge no mu gipolisi bavuga ko atarusha babifitiye ni inkuru ya Jean Pierre Misago mu rumonge ku nkengera y'uruzi ruzibazi niho bafatiwe bahamaze hafi indwi zibiri bimbagura baharondera inzahabu nk'uko opesa adonasiyo manirakiza arongo y'igipolisi mu ntara y'urumunga bishikiriza cyenda muri abo bagabo bafatanywe ibipawa amasipiri n'udukoresho duteye bwa dusufuriya nabo mu ntara ya cibitoki nayo batatu nabo mu ntara ya bubanza ariko mu nzego zirongoye igipolisi n'intwaro nta wigeze amenya ingene abo bantu bahashyitse abo mu ntwaro kuducimbiri no ku mutumba bari babacumbikiye bakaba ngo babigize ibanga merikiyoro munama araba ibibanza bikingiwe mu rumonge ati kugira ngo uje kwimba ubutare ahantu kanaka ubisabira uruhushya mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubushikiranganji buraba ibidukikije uretse ko bononye inkombe za ruzibazi bigatuma rucafura rugacafuza na tanganyika aho gwisuka urwo ruhushya abo bantu ntago bafise ubu rero ngo igipolisi kikaba kiriho kirabatohoza ko ingene bahashitse n'uwabazanye kugira ngo ashengezwe mu butungane nk'uko urongoye igipolisi mu rumonga abishikiriza jean pierre misago mu rumonge radio isanganiro mu by'agati kazi na muntu kandi ishyirahamwe ya gatya ka muntu mu karere k'ibiyaga binini rdgr rirashimishwa n'ingingo ya leta y'u burundi yo kurekura abanyororo bagera ku bihumbi mu kigongo cy'umukuru w'igihugu iryo shyirahamwe rikavuga ko iyo ngingo ije gufasha kugabanura ibitigiri by'umurengera byari byibonekeza mu mabohero atandukanye y'igihugu ikongera ikagarukana icyuka cyiza mu bya politiki n'imibano iryo shyirahamwe rigasaba leta Burundi gushyikiriza ijambo riremesha abo basubiye mu miryango yabo no gukingira umutekano wabo rdgr rikanasaba imiryango basubiyemwo kubakirana ubuntu ngo bwamye buranga abarundi ano makuru mu rurimi rw'ikirundi arabandanya imvura itaguye ku rugero rukwiye hazoba ikibazo cy'ikena ry'umuyaga nkuba mu gihugu cyose inyuma y'ukwezi kwa gatatu amazi yarumwe mu ngomero zikomeye mu gihugu arirwo rugomero rwa gwegura yaragabanutse gushika ku rugezo rwa metero icyenda zirenga kuva mu kwezi kwa gatanu guhetse urwo rugomero rwategerezwa gutanga umuyaga nkuba wa megawate cumi n'umunani uno munsi rutanga megawate zine gusa umuyobozi mukuru wa regidezo arasigura ko amazi yo ku rugomero rwa rwegura yagabanutse imetero zirenga icyenda. jerobowamu nzi ko banyanka arerekana ko byavuye ku mvura yabaye nkeya muri ino minsi hari ikibazo cy'umuyaga nkuba nibyo kubera nk'uko mubona aha turi umuyaga nkuba dukoresha uva mu ngomero z'amazi ikiyaga caragabanutse hanyuma ibindi navyo kenshi muri kijya gisagara ca bukavu ibicafu baca babita mu kiyaga bigatuma eh, hagira igihe ku rugomero bakategerezwa gukuramo ibicafu bigaca bituma rero babigira kabiri ku munsi kera ku kumbure babigira nkaheze nk'indwi nicyo gituma mubona haza amatarumara umwanya atabonetse zimwe mu nyishu zo guterera umuti fositendi ku mwana umukuru wa parisema bivuga abona ko ibyokorwa byose byoza byisunga ingingo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'icyenda ishyira imbere ugusubiza hamwe kw'abarundi n'intwaro rusange yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru iyo amategeko nk'ayo bavuze ko ashobora guhindurwa tubinamakenga kuko hari abantu usanga ku nyungu zabo baca batangura kwiyumvira ibyo bokuramwo ibyo boshiramwo biza cyane cyane bikingira inyungu z'abana bariya badafatiye ku nyungu z'igihugu muri rusange twebwe rero tuvuga tuti ibwirizwa shingiro ry'uhinduka ritohinduka hariho ingingo y'amajana abiri na mirongo icenda n'icenda yo kwibara cyane ivuga neza yuko ata na kimwe gishobora guhinduka mu ibwirizwa shingiro kiza gisubiza inyuma ugusubiza hamwe kw'abarundi intwaro rusange ubumwe bw'abarundi mugabo hari ishobora guhinduka na cyane cyane nk'abarundi baranyotewe ubutungane bwigenga kurwanya akarana k'igiturire no kunyuza amatungo y'igihugu bizingamiza iki gihugu nicyo gituma tuvuga tuti dufatiye nko ku nama gukoma y'ubutungane yabaye hariho ingingo nziza zari zafashe mu bijyanye na bya conseil de la magistrature ingene cour yokora ingene abantu bamwe bafite amaprivilege d'audition badashobora gucibwa imanza na bien faire zane zirwanya ibiturire ivyo bintu ko twashobora kubihindura bikavamo kugira bwa butumwa twifuza buhagararira igihugu ubutumwa bwiza tunga binjira mu gihugu ku mwaka ku mwaka mugabo ntaruriho hari urwego rujeje gukinga amabi y'ihonyabwoko urwo rwego rutegereza gushikiriza raporo ku mwaka ku mwaka inama nshingamateka leta n'abarundi n'ibintu byifasha izo nzego zizwi zozo zirashikiriza amaraporo amajwi ya Faustin Ndikumana tukaba tuyakesha Alida Ndaikeza urudandaza gwahungabanye kuri wa gatatu mu isoko yo mu gisagara ca Ruyigi abadandaza bari ku kwezi bibanza bakoreramwo ntibuguruye bivuye ku ngingo ibuza gukora yafashwe na musitanteri wa komine Ruyigi ngo banse kwemera ko amafaranga bariha mu ishyirahamwe ry'abanyamitahe muri iryo soko soje maru aduzwa abadandaza bo basaba ko hobaho umwumvikano ngo soje maru ishyira imbere inyungu zayo yonyine zonyine inkuru ya jean claude nshimirimana abadandariza mu makiyosike abo mu tuzu tw'idandarizo basanze twubatse hamwe n'abo mu mahanga bariha ikibanza buri kwezi muri sojemaru nibo batuguriye ngo badandaze bica bituma abarimyi bashora ibifungugwa bitandukanye babanza kubyandira hanze imbere y'ubwinjiriro bw'isoko intandaro ya byose ni urwandiko rwugara iryo soko rwatewe ko umukono kuri uyu wa kabiri na musitanteri wa komine ruyigi ngo kuko abadandaza banse kwemera ibiciro bishasha vya cyashinzwe na sojemaru ku mafaranga bariha buri kwezi ku bw'ibyo biciro bishyashya by'ibibanza mu isoko abadandariza umunyu mu mahanga bahora bariha ibihumbi bitatu basabwa kuriha ibihumbi bitandatu abahora bariha ibihumbi icyenda kuri kiyosike biyubakiye basabwa kuriha ibihumbi cumi na bitanu nayo abadandariza mu tuzu basanze twubatse tuzwi ku izina eshope hongewe ko ibihumbi bitandatu ni ukuvuga uwahora ariho ibihumbi mirongo ibiri na bine asabwa kuriha ibihumbi mirongo itatu abadandaza bo basigura ko banse gutera umukono ku masezerano mashasha bagiriranira na sojemaru ngo kuko badugirijwe ko amafaranga menshi batoronka bagasaba ko hoba ukumvikana nyanzwi jeremy aserukira abadandaza mu ntara ya ruyigi avuga ko iryo soko ryopfuma risubira mu mino ya komine ngo kuko yoyo yofata ingingo irabye neza yayo n'iy'abanyagihugu ijejwe gutunganiriza mu ishyirahamwe sojema ruho bamenyesha ko amafaranga yongewe ko atari menshi ahubwo ngo abadandaza batariha neza nibo bagumura abandi mu kwanka ko ayo mafaranga bariha ku kwezi aduzwa jean claude nshimirimana mu ruhigi radiyo isanganiro kiro cy'uburo bukiri mu murima utarera nk'uko twabyiboneye ibyo biranaboneka no muri komine ya Mutumba muri zone bibara aho abadandaza naho batanga amafaranga ari hagati y'amajana abiri n'amajana abiri na mirongo itanu ku kiro cy'uburo b'uburo bazohabwa ubwo buro bwera ahatari hake naho hakoreshejwe amaye yari y'umugwazo buramatari akaba yasabye abarongoye abandi mu ntwaro no mu gipolisi guhana abadandaza bariko batanga ayo mafaranga ngo muri iki gihe c'inzara ikarusi kararume brez pascal ku bwa radio isanganiro wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro Ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyarangiriza mu yavugwa mu bindi bihugu mu Burusiya inama y'ibihugu by'Uburusiya Turkiya na Iran bumvikanye gushimangira amasezerano yo muri Kigarama yo guhagarika intambara muri Gambia umukuru w'igihugu Adama Baro yasabye ko umugwi wa CEDEAO wo kugarukana amahoro muri icyo gihugu wokongegwa ikiringo inama ya mirongo irindwi n'umunani y'ubumwe bwa afurika yatanguye muri etiyopiya mu gihe cyo gusubiza gusubiriza umunyamabanga mukuru umwe bwa Afurika hamwe n’ubugaruka mu mwe bwa Afrika kw'igihugu cya Maroke Idonido na Alain Désiré Bukeye neza muri etiyopiya inama igira mirongo ibiri n'umunani y'ubumwe bwa afurika yatanguwe n'iya mirongo itatu y'abashikiranganji b'imigenderanire n'ahatanga ingingo ikomeye bashobora gufata bazovuganira ibibazo bikomeye imbere y'inama y'abakuru b'ibihugu izoba ku magenekerezo ya mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo bbc igihugu ca maroc kigiye kugaruka mu bumwe bwa afurika nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itatu kivuye mu bumwe ugushaka kw'ico gihugu kukaba kwibonekeje neza itariki tariki mirongo ibiri nzero uyu mwaka aho cashira mu ibwirizwa shingiro amasezerano ashiraho ubumwe bwa Afrika ico bita ratification mu gifaransa ico gikorwa kikaba kiza imbere kugira ngo ico gihugu cemererwe hazovugwa kandi ikibazo c'amatora iyo gusubiriza umunyamabanga mukuru w'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma muri gambi umukuru w'igihugu adama baro yarasabye ishyirahamwe sedeyao ko inteko z'uwo muryango ziriko zigarukana amahoro ko zokongerwa ikiringo c'amezi atandatu nyuma y'aho yayajame yemeye kuva ku butegetsi uwo muryango uriko wiga uburyo wofasha leta nshasha gushikira ubutegetsi mu mutekano inkuru dukura ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI zivuga ko ikiraje ishinga Adama Barrow ari uko icyo gihugu cyotekana, izo nteko za CEDEAO zari zifise igikorwa cyo gufasha icyo gihugu igihe yayajame yari yanse kuva ku butegetsi icyo kiringo niciyongera uwo muryango uzoshobora gufasha icyo gihugu guha inyigisho inzego zo kwivuna abansi nayo mu burusiya inama y'ibihugu by'uburusiya turiki na iran yaraye irangiye bishizeho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo kuwa mirongo itatu kigarama yo guhagarika intambara muri siriya igihugu cya siriya n'abo batavuga rumwe ntibashize umukono kuri ayo masezerano nk'uko vyandikwa n'urubuga rw'iradiyo y'abafaransa rfi umugwi w'inyabutatu niwe ugiye gukurikirana uguhagarika ingwano Faustin kumana ari wakabona ko nk'iyo ukudakurikiranwa kw'abategetsi yo yohinduka ukudahuza ku iduzwa ry'amahera abadandaza bariya ku kwezi ibibanza bakoreramwo kwatuma ibikorwa byo mu isoko yo ku mukuru w'intara ya Ruyigi bihungabana kuri uyu wa gatatu twabwiye kandi yavugwa mu bindi bihugu nko muri Gambia amukuru w'icyo gihugu Adama Baro yasabye ko umugwi wa CDAO wo kugarukana amahoro muri icyo gihugu wo kongerwa ikiringo mwakoze rero kudukurikirana Ah, oh, nshimire na iri kuimana ko mfasha muhinga bw'ivyuma waneye kurikirana radio isanganiro